Desafánate, loca, luego empápate. De mi cuerpo mojado, sabe saben el montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pate encima de Manda, lo paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados, como perros pegados. Besos y un par de tragos. Se quedó a mi lado y dijo como enamorado. Ella fuma, ella toma. Es diablita chiquita pero picosa. Él canta cuando el pantalón me lo rosa. A ella le encanta, se ve en su cara lo tiene novio y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan. Se juntan la boca, lo leguen la horca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. Se Ese infernal la a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes me mamá Lo cabe en acá, pégate hasta el mañana te Esta mañana que se apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como Puki de Taiwán. Como Puki de Taiwán. Como Puki de Taiwán. Esa puse me la como cuando yo quiera, mami, mami luego empápate. mi cuerpo mojado, ustedes saben el montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el arce fue. quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé. Veimos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongamos música pa' que baile hasta y recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca. Ay, el y el young es el remix.